LDK 2030. Labą dieną klausytojai, toliau tęsiame laidas 2030 LDK. Ir Facebook'e aš kviečiu prisijungti ir pasižiūrėti papildomą medžiagą, susijusią su laidomis medžiagą. Tai atrasite tinklapį pavadinimu 2030.ldk. Tai kviečiu prisijungti ir papildomą medžiagą ir pasižiūrėti, ir papildomą medžiagą jūs patys turit galimybę man atsiųsti arba tinklapio administratoriams ir tuo pačiu galbūt klaidas pastebėsit, kurias aš darau ir pataisysite. E, iš tikrųjų istorija kuria ne vienas vienas žmogus ir pasakoja ne vienas, bet tik tai visi mes kartu. Ir kūryboje ir kasdienybėje e, mes visą laiką susidurėm, galim pasakyti, su dviem baimėmis. Ir viena baime tai yra gyvenimo baime, kita mirties. Ir pati didžioji dalis žmonijos, e, net ir šiandien, matomai yra valdoma gyvenimo baimės. Ir kas tau, klausytojų, šiandien yra svarbiau - mirtis ar gyvenimas? Jeigu bijosi gyventi, taip sakant, e, vargiai ar patirsi tai, kas yra vadinama gyvenimu. Aišku, jeigu bijosi mirti, irgi savotiškai. Tai iš tikrųjų svarbiausia galimai tarptų dviejų sankirtų baimių Svarbiausia yra išmokti pasauliu reikšti savo mintis, savo savasti, drąsiai atskleisti jam save. Nuo dabar klausantis šių žodžių. Nes tai yra tavo gyvenimas ir tavo amžymybė. Mirtis iš tikrųjų neturi jokios reikšmės. Nes mes nežinom, kas bus, kaip jinai ištiks o štai gyvenimas susikloščiusiose aplinkybėse arba aplinkybėse, kurias jūs suklostysite, tai yra viskas. Ir tam, kad žmogus pamirštų save, savasti, yra milžiniškas kiekis prietarų, prietarų pasaulis, kuriame mes gyvenam. Ir um, tie prietarai yra dažniausiai apie kažkokius stebuklus, nebūtus dalykus. Ir jie vietoj to, kad iš tikrųjų atskleistų tave kaip kurėją, jie tave pašalina kaip kurėją baimėje. Ir iš tikrųjų, jeigu pažiūrėsime į istoriją, į pačią tikrovę, mes pamatysim, kad ne Dievas mūsų sukuria pagal savo atvaizdą, o Dievą mes sukuriam pagal savo atvaizdą. Tai yra, tu sukurk apibriežk Dievą ir tu sukursi jo atvaizdą ir tave matydamas žmogus matys tą, kas yra pas mus vadinama dieviškumu tų prietarų, e, kurie šalina žmogų kaip dievą. Pasiekoju, žmonės tampa labai lengvai valdomais. Kaip avinai. Gal todėl tą būseną tinkamai apibendrina ir krikščionybės e, ženklas, simbolis - Dievo avinėlis. Jeigu mes paimsim iki krikščionišką Lietuvos e, simbolį ženklą, kuris ir šiandien dar plevesuoja uh, e, kol kas dar tik ant istorinės vėliavos, bet tikiuosi su šitomis laidomis 2030.ldk tai gal taps ir politinė tikrovė. Tai yra Vytis, tai yra perkūnas, tai yra Dievo karys, Lietuvos karys. Ir tai yra turbūt vienas iš gražiausių ženklų ir įspūdingiausių e, tarp visų nūdienos valstybinių vėliavų. Ir daugelis gali sakyti klaidos, klydimai. Ir mąstydami, kad mes galim padaryti klaidą, mąstydami, galim, kad padaryti klaidą istorinę, mąstydami, kad galim padaryti klaidą veiksme arba kažkokiam tai darbe, pasiekti neklydimo būseną iš tikrųjų yra nesąmonė, absurdas, nesusipratimas. Mes visuomet klystame ir klysime, nes tik per klaidas Pasirenkame modelį, kuris geriausiai užtikrina asmeninę gyvasti, asmeninį būti, gerovę, kuri ir esti visuomenės gerovės pagrindas. Visuomenės gerovės modelis yra sudarytas iš asmeninių patirčių klaidose. Su laiku sukurtasis visuomenės ir asmens gerovės modelis vėl turi būti keičiamas, kaip puodas, sudaužamas, o iš to molio yra žiedžiamas naujas, kuris patenkina visus. Nes gamta ir visata nuolat kinta sąveikų begalybėje. Ir klausydami atminkit, jog mes neklystame tik numirę. Jeigu pažiūrėsim iš istorinės tiesės, kreivės, tiek bažnyčia tiek visiškai nesenai išgyventas ir galimai toliau išgyvenamas komunizmas eina prie žmogaus prigimti. Jie bando ją pakeisti programuodami stereotipinį pavloviškais principais žmogaus elgesį. Ir tai yra formuojama, kuriama per įstatymus ir bausmes, per elektrošoką, kitaip galim pasakyti. Ir mes pereinam prie laikotarpio, kur mūsų tauta, kur mūsų valstybė, kur mūsų žmonės patyrė patį didžiausią elektrošoką, kur dėja putos putojimas dalinai vyksta iki pačiai dienoj, iki pačios dienos. Solžetnicinas E, tai yra asmo, kuris apie rašė apie Gulagą, tai yra sovietinės koncentracijos stovyklos, kur žmonės nenorėjo prisiderinti prie naujos teisinės sistemos pakeitusios tą krikščionišką, katalikišką, pavadinkim, modelį, arba pravoslavišką. Jis gerai apibūdino, sakydamas, jog Man, tai yra Solženicinui, susidaro įspūdis, jog mūsų žmonės yra atbaidomi nukvailinami ir dėl patiriamo šoko, kuris iš tikrųjų yra pažeminimas, gėda, kylanti dėl neįgalumo ir silpnumo prieš sistemą asmens, žmonės galutinai nebe, pradeda nebejot, o klai tikėti, kad visas vyriausybės politikos reformas veikia tik žmonių naudai, nekvešionodami, neklausinėdami. Toliau tęsdamas, mes per mažai mylėjome laisvę. Mes paprasčiausiai nusipelnėme visko, kas atsitiko su mumis po 1918 metų. Ir kaip vėliau mes degėme karščių stovyklose, koncentracijos gulagose, mąstydami, kaip būtų viskas buvę, jei saugumietis išėjęs naktį ką nors suimti, nežinotų, ar jis grįž gyvas o atsisveikindamas su šeima suvoktų, jo galimai ją mato paskutinį kartą. Arba kai buvo masinis žmonių suėmimo laikotarpis. Jei žmonės nebūtų sėdėję savo urvuose, drebėdami nuo laiptinėse girdimų durų trenksmų, varstimų ar žingsnių, girdimų laiptų, laiptinėse. Tačiau suprasdami, jog jau nebeturėjo ką prarasti, Namo laiptinėje drąsiai su kaimynais, ginkluoti kirviais, plaktukais, peiliais, bet kom, kas pakliuvo paranka, būtų pasitikę atvykusius neprašytus svečius? Iš anksto būdami tikri, jog suskaldys savo, savo šeimos kardiko kaukolę. Ir jei jodosios Marijos, automobiliai tokie, laukiančios gatvėje, jei jos vienišas vairuotojas būtų išmestas, iš automobilio, ar be šios mašinos padangos subadytos o varikliai sugadinti. Saugumo organai labai greitai būtų pritrūkę pareigūno ir transporto priemonių. Ir ši prakeikta mašina būtų priversta sustoti. Mes ateinam į laikotarpį, kur sovietinė, e, komunistinė e, sistema Jeigu tai paimt grubiai yra paskaičiuota pasauliniu mastu, nuo 1917 iki 1987 metų buvo represiniu būdu, prievartiniu būdu nužudyta nuo 28 milijonų, čia mažiausias skaičius, koks yra pateikiamas, iki 127 maždaug 127 milijono žmonių. Tai yra pats didžiausias šoko streso laikotarpis, kokį žmonija yra patyrusi per tokį turbūt trumpą laiką. Net krikščionybės įvedimas negali prilygti šitos sistemos e, įvedimui. Yra vienas įdomus teiginys, kurį, e, kas labai giliai įdomis istorija, gali atrasti, kad sistemos modelius keičiant reikia sunaikinti E, tam pakankamai laukiniuose rytuose, tai į tą rytų valstybių sąrašą patenkame mes, minu, minimum, mažiausiai, tai yra 30 procentų gyventojų. Vakarų Europos valstybėse toks skaičius tam, kad e, prisitaikytų arba priimtų naują sistemą, reikia sunaikinti apie 15 procentų e, gyventojų. Aš nekalbu beje apie šitos šios laikus, emigraciją ar dar kažką, tai aš kalbu apie praeitį. Ir toj praeitį vienas iš keiščiausių paradoksų, kad ta praeitis e, kokybiškai, kaip aš minėjau, mutuoja, naudodama tas pačias savokas. Jūs didžiai nustepsit, jeigu jūs prisiminsit, kad pagrindiniai tie politrukai vadinamieji, tos politinės naujosios ideologijos kleidėjai buvo vadinami komisarais. Nuo 1918 metų šitą savoką įsitvirtina komunistiniai, tai pavadinkim, sistemai represiniam aparate komisaras. Ir tas žodis labai įdomiai yra surištas e, su savoka, kuri lietuviškai maždaug skambėtų, tai yra pareigybė su e, aukštesnėmis sprendimo galiomis. Arba e, komiterė latiniškas, tai yra e, kom kartu ir miterė, tai yra pasiūsti, išsiųsti, tai yra kaip misionierius. Su aukštesnėmis galėmis taip pat. Ta savoka buvo šiaip jezuitų sukurta, e, tai yra kai siūsdavo į užjūrų marių jezuitų vadinamosius misionierius. Ir e, kaip nebūtų keista, jeigu jūs prisiminsite, tiek katalikai turėjo misionierius, kas iš ko ir žil, kilęs žodis komisaras, tai yra krikščionybės ideologija buvo nešama komisaru ir naujoji komunistinė ideologija yra nešama taip pat komisaru. Taigi, žodį komisaras išgirdę ir šiandien, sakykime, 2013 metais, nesvarbu kokioje sistemoje jūs busit, jūs suvoksit, kad jūs esate toj pačioj sistemoje, kur komisaras yra tas pat, ta pati politinė pareigybė, e, pradžiai krikščioniškam religiniam aparate, vėliau komunistiniam religiniam aparate, panašu, kaip aš jau praeito, už praeitoje laidoje minėjau, transformavosi į nudenos komisarus, kurie kažkaip tai ypatingai dažnai pradeda lankytis mūsų kraštuose. Tai čia atitikmo yra katalikų misionierių. Ir e, tas laikotarpis e, šoko. Aš norėčiau daugiau iš asmeninės prizmės tų asmenų, e, kurie gyvendami senoji sistemoje nenorėjo atiduoti, palikti tų vertybių, kurios Lietuvoje buvo susiformavusios per tūkstantmečius. Ir viena iš tų pagrindinių vertybių be abejo nėra pinigai, kurie yra tik tai galimybė, sakykime, didesniai laisvai nusipirkti, nu, kad ten jie ir vertybė, bet tai yra tik priemonė. O vertybė tai yra ta žemė, kuri augina, kuri maitina ir e, teoriškai tie pinigai neprilyksta jai. Nes jeigu pažiūrėsim, kiek mes kiekį galim ant Vilniuje vieno betono, e, vieno kvadratinio metro betono išauginti maisto, mes pamatysim, kad nieko. Tai yra tik tai virtualus, taip sakant, pasaulis, kuris e, nėra nuolat atsinaujinantis, bet nuolat griūnantis, o žemė yra nuolat atsinaujinantis išteklis, šaltinis, kuris nuolat mus maitina ir išlaiko e, tikrovėje. Tai lietuvių tauta, turėdama tą žemę, tai būtent to komunizmo, sakykime, arba socialistinių tų visų idėjų, ideologijos įvedimo laikotarpyje ir nesitraukė nuo žemės. Nes tai buvo ryšys su mūsų ne tik tai praeitim, bet ir ryšys su nusavybės jausmu, kurį valstybė norinti valdyti viską turi pašalinti. Ir tada, kaip aš minėjau, susikuria e, globėjo ir globotinio instinktai, tai pavloviško šuniuko, tai yra gydytojo, kuris duoda elektrošoką ir šuniuko, kuriam ta, nuo to elektrošoko ar kitokių dirgiklių pradeda bėgti seilės. Taigi, e, tame laikotarpyje, jeigu mes pasižiūrėsime, neteko milžiniško kiekio ir po trumpos pertraukėlės, milžiniško kiekio žmonių, o po trumpos pertraukėlės aš pradėsiu nuo tų žmonių prisiminimų. Būkime kartu. LDK 2030. Taigi pradedam antrą dalį ir pradėsiu aš nuo vieno asmens prisiminimų, kuris e, yra tos senosios, tai pavadinkime, Lietuvos, ne pokario Lietuvos, nes metoninės Lietuvos, bet tos Lietuvos, kuris skaičiuoja nuo pirmųjų žemdirbių atėjusių šitų žemės, tai yra nuo 3500-3000 metų prieš Kristų, tai yra 5000 mečiai. Ir dabar tų kovotojų už tą žemę, už tą nuosavybę, už laisvę mintis aš ir perskaitysiu. Bunkeryje aš vienas, Vakar visą naktį lyjo lietus ir aš skaičiau vokišką romaną apie vyrą ir moterį, kurie buvo artistai, tačiau savo laimę pagaliau rado pradėję dirbti žemę. Žemė ir vaikai - aukščiausiasis tikslas. Dėl ko suprato, jog verta gyventi. Žinoma, tai neturi nieko bendro su mūsų laisvės karių gyvenimu. Mes visiškai kiti žmonės. Mes turim tik vieną tikslą, tik vieną idėją - laisvą Lietuvą. O visa kita išnyko. Taip, taip. Šeima, vaikai. Kažin, ar bus mums lemta sukurti šeimas? Aš galvoju apie save. Man vis dažniau kyla apie tai mintis, bet jeigu ne šitas bet, galbūt tada ir būtų galim. Tame bet paslėpti didžiausi mano vidaus sunkumai. Mane dažniausiai, kai būnu vienas, apima apatija. Aš žinau, jog reikia ką nors daryti, bet kartu negaliu pakelti rankų. Tada dažniausiai sėdžiu ir galvoju, galvoju. Kartais net negalvoju, sėdžiu, o mintis išsidraikusios laksto visur. Kur dabar tėvynė, dainiai, kur dainas taupinė? Taigi, kur dingo jie? kurie anksčiau skėpijo mums tevinės meilę, kurie ugdė mumise drąsą, kurie skelbė, jog malonu yra už tevinę mirti. Nejaugi tai buvo tik tuščios statinės skambėjimas ir nieko dangiau, daugiau? Mūsų poetas teisinas, jog jis nori išlaikyti savo kūrybą, savo šeimą, bet jų yra aukštesnių yra idealų. Žinoma, galbūt mes nepajėgėme suprasti jo poetinių polėkių, tačiau yra žinoma, jo kaimas visada už tevinę kovojo. Jis neklausė. Neklausė, kaip jam bus už tai atlyginta. Kai teviniai kas nors grasindavo, kaimas išeidavo su savo tyra, paprasta ir kieta lietuviška širdim kovoti. Žinojo, jog priešą reikia mušti. Na ir jį mušė. Vyžuoti savanoriai ir dabartiniai partizanai. Aš dažnai pagalvoju, kasgi tu esi mano tevinė? Kodėl tavo vaikai tokie keisti, tokie savotiškai užsispyrę, iš kur toji didelė pasipriešinimo jėga teka? Aš jaučiu, jog aš savo kraštą pamilstu vis labiau ir labiau. Jeigu man šiandien kas pasiūlytų laisvę Amerikai, aš neišvažiuočiau. Geriau žūti čia garbingai kovojant, negu rankas sudėjus lauk kažko iš kažkur nukrintant. Pagaliau mūsų kraujas nenueis veltui. Mes turėsime teisę visiems žiūrėti tiesiai į akis. Nes mes esam savo tevinės vaikai ir jos nepleidom. Na ir kasgi mus nugalės, jei mes mirti nebijom, jeigu mes nugalėjome ir mirti. Po kiek laiko toliau tęsė savo dienoraštį. Jokių gražesnio gyvenimo prošvaiščių. Vienintelis pasilinksminimas - samagonas. O po to neretai ir muštynės. Samagonas kaimą tiesiog užvaldęs. Įvaro ir geria visi net vaikai. Tauta paskendusi kraujuose, ašarose, jodoj nevilti, tik samagonė tarytum atrado savo paguodą ir laikiną nusiraminimą. Kiek idiotų, kriminalistų, išsigimėlių, išeikvotojų, prostitučių ir bukapročių atnešitie prakeikti metai Lietuvai. Kai kas sako, jog bolševikinės okupacijos metai ir kovos užgrūdins tautą. Plienas girdi liks. Galbūt liks tokių kaip plienas, kurie lydėsi ir grūdinosi šioje kovoje, bet tokių bus nedaug. Daug plieno kovoje bus sunaudota, liks daug surūdyjusios ir iškreiptos geležies gabalų, o dar daugiau liks molio. Štai įrodymas. Geriausia tautos dalis kovoja ir miršta arba baigia savo dienas ištremime ir kalėjimuose. Kovoja visi idealistai, gražiausias tauto žiedas, nebijas už savo tėviškę galvą paguldyti. Kovoja ir žūsta, nes nėra kovos be aukų, lygiai kaip nėra ir laisvės be kovos ir pasišventimo. Lieka bailiai, pataikūnai, girtuokliai, bevaliai bolševikinio aparato klapčiukai, kombinatoriai, veidmainiai. Šie lieka visi. Tik ne visi liks tie, kurie kovojo už tėvynę ir visų likusių gyvybę. Užtenka pažvelgti partizaninės kovas, kiek buvo vyrų kaip pažalų ir drąsių kaip liūtų pirmomis dienomis. Iš tų šiandien savo tarpe tik vieną kitą te matome. Prieš akis lenka ir slenka žuvusių veidai, kiek jų daug. Ištisas mirusių pasaulis kas supras ir aprašys šitą pasaulyje dar negirdėtą karžygiškumą. Ar ateitis mokės įvertinti šių žmonių karžygiškumą? Dalis tautos supras, bet bus tokių, kurie visą tai su purvai sumaišys. Šliužams tai nesuprasti. Per daug jie prie purvo ir mėšlo pripratę, kad galėtų ką nors kilnesnio vertinti. Parazitas gali tik imti, bet neduoti kaimas, mūsų mielas kaimas, su šlavo šventu Jonu Nepamūku, Izidoriu Martoju ir panelę Sapulingąją, kurio širdis perverta septyniais kalavijais ir tas pradeda keisti savo veidą. Pavargo nuo tos velniškos klastos ir teroro. Blogėja, žmonės sako Saulis. Žmonės neblogėja, tik pavargo nuo per didelio nervo įtempimo ir ilgos laisvės laukimo ir ilgo laisvės laukimo. Tai yra Liongino Baliukevičiaus, Partizano Dzūko, Laisvės kario, dienoraštis, pradėtas 1948 metais, birželio 23 dieną ir baigtas 1949 metais, birželio 6 dieną ištraukam. ieškojau stribų dienoraščių arba liaudės gynėjų dienoraščių internete. Deja, nepavyko surasti. Kol kas. Būtų iš tikrųjų nuostabu, jeigu tie laisvės kariai ir stribai ilsėtųsi vienose kapinėse Lietuvoje. Jeigu jų gyvenimo nuotraukos būtų šalia vienas kito ir jeigu jų dienorašiai būtų taip pat šalia vienas kito ir žmonės galėtų betarpiškai susipi, susipažinti su tais asmenimis. Deja, yra kaip yra. Ir to laiko tarp valdžia, kuri vis dar iki pačiai dienai bando įrodyti kai kas, kad tai buvo pilietinis karas, nebuvo jokio iš tikrųjų pilietinio karo, kai kita vyriausybė remia Tai buvo tiesiog žmonių nenorėjusių atiduoti žemę, norėjusių gyventi toj tvarkoj, prie kurios buvo tūkstantmečiais pripratę. Ir e, naujosios valdžios, kuri tą turtą bandė tiesiog perskirstyti, kova tarp tų asmenų įžepta, inicijuota. E, mes ją tą kovą pradžią tos kovos kaip nacionalsocializmo, internacionalsocializmo matomai kitose laidose aptarsim. Bet tuo metu uh, E, tarybinė valdžia, Lietuvos tarybų, Sovietų sąjungos e, su centrinė valdžia Maskvoje pritarė vadinamųjų stribų, kuris ta žodis įstribitel, įstriblet, naikintojas, e, buvo savivaliavimui ir kurstė jų savivaliavimą. Žmogus drįsęs įskust stribus tuo metu buvo kaltinamas valdžios pareigūnų, net pačios komunistinės tva, santvarko šmeižimu ir įtariamas koks nors partizanų remėjas, liaudės priešas. Ir tai, kaip nurodo avyžius, dažnai reiškia ištrėmimą o kai tu jau esi įtariamas, priskaičiuotas prie paženklintojų, tai visai nenustep, jo kartą atvažiuos keli vyrai su šautuvais ir lieps ruoštis kelionėn, kur šaltesnės žie, žiemos. Liaudės gynėjų siautėjimas buvo taip paplitęs ir tiek gerai žinomas, kad valdžia ir partija vis jaučia reikalą šios reiškinius paneigti arba kaltę dėl jų suvers partizanams. Net enciklopedijos straipsniai aiškina, kad į liaudės gynėjus pateko svetimas elementas, mėginęs demoralizuoti ir prisidengus liaudės gynėjo vardu terrorizuoti ir plėšti vietos gyventojus, taip sukompromituoti kovotojus už socializmą. Iš tikrųjų, 47-ais vienas iš pavyzdžių, 47-ais metais lapkričio mėnesį Žalgirio rinktinės vadas Šturmas sutelkė 70 vyrų, pa, kaip pavyzdys tik užpolė Pilviškių valšėje esantį Ašrutų kolūkį, kuriame gyveno rusai. Pasak Lukšos, čia gyveno su tinkamu stažu MVD karinių struktūrų agentai, o ne eiliniai kolukiečiai. Po partizano užpolimo rusai pasitraukė iš Suvalkijos ir kitais atvejais rusai buvo puolami siekiančios įbauginti ir sustabdyti Lietuvos kolonizaciją. Kaip minėjau, tai buvo tiesiog turto perskirstimas. Iš tų, kas turi, atimama ir atiduodama tiems, kas neturi. O visos kolonialistinės arba neokolonializmas e, remiasi kolonistais, kuriais atsiunčia ant vietos gyventojų kaip naujuosius administratorius, administratorius perimdami iš jų ūkį ir visa kita. Tai tas vat, konfliktas negali būti laikomas pilietiniu karu. Ir e, pagrindinis asmuo Lietuvoje įvedinėjant komunistinę santvarką, tai galimai e, su visa talkininkų didelė armija, žinoma, buvo Sniečkus. E, E, vat Sniečkaus elgesys, nuolankumas, įsiteikimas Maskvai buvo vienas iš žiauriausių ir gedingiausių kolaboravimo pavyzdžių Lietuvos istorijoje. Tai visas jo gyvenimas tik ir patvirtina. Sniečkus perėmė iš savo mokytojų kapsuko angarie, angariečio paneką tautai, tikėjimą pasaulinę komunizmo misiją, primityvų mąstymą, komunistinės kosmopolitinės pažiūras Nepykantos kitaip mąstantis ir žiaurumo 1921 metais jisai buvo išmokęs Rusijoje, kai įstojo Smolensko Čestėsovo naznačnėje būri, specialios paskirties, ypatingos paskirties būri. Tai buvo liaudės gynėjų, vadinkim, tų stribų e, pirmtakas tarybų sąjungoje, tai yra anometiniai Rusijai, ir dalyvavo Sniečkus e, su jais baudžiamosiose e, akcijose prieš rusų žmonės, e, taip pat tuo metu bandžiusius apginti savo žemę. Ir tas vat vienas yra iš tikrųjų fenomenas, kad tiek sniečkus, jeigu pažiūrėsim, tiek Stalinas, tiek dar didžiąją dalį ten esančių veikiančių asmenų aukštoji valdžioje, mes pamatysim, kad didžioji dalis jų buvo ruošiam, ruošėsi tapti kunigais. Ir tą fanatišką krikščionišką tikėjimą jie pavertė į naują modernų į religinį tikėjimą, tai yra tas komunistinės idėjas. Ir fanatizmas abiem atvejais neatskiriama asmenybių išaiška tenai yra. Ir e, e Sniečkaus e, būtent e, Peleckio, Gedvilo prašymų buvo 40, savo, 40 metais savoka lietuvių tauta buvo pakeista į Lietuvos liaudis, Lietuvos darbo žmonės ir šiandien populiariausias kreipinys sekant tą seną tradicinę bolševikišką praktiką yra Lietuvos žmonės. Tai jeigu išgirsite, tai žinokit, kad susidurėt su tą e, senąją mokyklą, komisarų mokyklą. Ir e, tik tai ruošiantis tai naujai okupacijai Lietuvos E, jau po vokiškosios okupacijos vėl buvo žodis prisimintas lietuvių tauta. Ir kiekviena radio laida iš Maskvos prasidėdavo į Lietuvos pusę kudirkos tautišką gesmę. Į lietuvių tautą buvo kreipiamasi tokiais žodžiais kaip broliai, seseris, lietuviai, brolis ir seseris buvo tikinami, netikėkit vokiečių, kubilininkų melais, kad tarybų valdžia keršys lietuviams. E, jūs, prieš, jūs nenusilenkėte prieš hitlerinius okupantus, jūs sugriovėte hitlerininkų planus mobilizuoti Lietuvos vyrus į hitlerinę kariuomenę, jūs ardėt hitlerininkų bandymus sukurti lietuvių banditiškų esesininkų legionus, to jūs sudavė vokiečiam smūgį. Tai yra, mes matom tame laikotarpį, kai reikia manipuliuoti tautiniais jausmais, tai ir manipuliuojama. Bet kai ateina laikas perimti turtą tais, kurių jausmais arba visuomeninė išminti, kaip išmintim, kaip aš paminėjau, tik tai savokom, bet ne elgesiu, įstatymais ir kitais dalykais susijusiais su tikrovėje esančiais reiškiniais, pradedama manipuliuoti, mes matom, kad neužilgo e, už gražių žodžių slepiasi milžiniški skaičiai nuostoliai. Tai yra, mes per tremimus, kai patikėjom tom savokom tauta, lietuviai, viskas bus tvarko ir gerai, mes matom, kad Lietuva neteko Pavyzdžiui, vien per e, tą e, aš turiu čia priešai save grafiką, kuriame mes e, apie vieną milijoną gyventojų tiesiogiai nukentėjo tiek nuo antro pasaulinio karo, tiek nuo tremimų ir kitų represinių struktūrų. Tai yra 3, apie 3,5 milijono, tai yra beveik kas trečias Lietuvos gyventojas e, buvo žuvęs arba ištremtas iš mūsų valstybės, pašalintas iš mūsų tautos. Ir e, tai yra patys baisiausi skaičiai. Štai yra pagal mirčių skaičių antro pasaulinio karo metais. E, pirmoj, pirmauja Lenkija procentualiai, kas sudaro e, tik tai antro pasaulio. Tai yra sudaro apie 15, atsiprašau, apie 20 procentų kažkur gyventojų Tai Lietuva e, neteko stovi antroje vietoje, trečioje vietoje stovi Latvija ir tik tai ketvirtoje vietoje stovi Rusija. Ne Rusija, atsiprašau, Vokietija. Tai, žodžiu, e, ta mūsų nesipriešinimo politika E, prieš veiksmus, kurie dėjūrė prasidėjo Maskvoje 1939 metais rūpjūčio 23 dieną Molotovo Ribbentropo sutartim, per kurią buvo pasidalinta, sakykime, tos e, žemės geopolitiniam lygmenį ir po to lietai ideologiškai, o po to su represiniu aparatu buvo integruotas į Vokietiją ir Rusiją, mes matom, kad Suomijos pavyzdys kuri tuo metu nepriėmė tų visų iššūkių, kad taip jūs turite prisijungti, taip jūs turite pasiduoti ir viskas bus tvarkoje. Šiuo atveju mūsų vyriausybė su Smetona, su Raštikiu Viskausku, kitais generolais, visa armija e, išsigando ir nėrė į krūmus kai Suomiai e, su irgi pakankamai sena ginkluotė, Suomiai turi e, posakį, kad e, pats moderniausias ginklas ir stipriausias, kurio taip niekas ir neveikia, buvo tik tais beprotiška Suomių drąsa, nes iš tikrųjų Suomiai e, santykis maždaug buvo e, toj e, skaičiai e, Suomiai, e, Suomijų armija e, grubiai turbūt netoli 250, tarp 150 ir 200 tūkstančių karių stojo prieš A iki 300 e, tūkstančių, skaičiai ten, bet paimkim, iki, apie 300 tūkstančių stojo prieš armiją, kurios dydis vėl kintamasis nuo 425 tūkstančių iki beveik milijono. 32 tankus turėjo Suomiai, prieš 6541 sovietinių tankų, 114 lėktuvų, prieš 3880. Ir matom, kad ta Suomių drąsa, Suomių tas ryštas baigėsi tom, kad valstybė klesti, klestėjo ir tauta patyrė pačius minimaliausius, pačius mažiausius nuostolius skirtingai nuo mūsų tautos, nuo mūsų valstybės. Pabaigai tiesiog e, vėl priminsiu eilutes, kurias dabar jūs jau įprastai girdite laidos pabaigoje, jog asmenybės griūtis yra ne proto, o atsakomybės armatos dingimas. Bendruomenės griūtis, ne kivirčiai, o atsakomybės sarmatos dingimas. Visuomenės grūtis, ne korupcija, plutokratija, o atsakomybės armatos dingimas. Ir valstybės žlugimas, ne asmenybės bendruomenės visuomenės grūtis, o atsakomybės armatos dingimas. Nes ten, kur nėra armatos, neveikia net pati tobuliausia konstitucija ir geriausi įstatymai. Ir tas pokario karo laikotarpis parodė nūdeno, sakykime, pakankamai stipriais mirties žiedais įsiskleidęs, kad galimai tai tiesa. Ačiū, iki kito susitikimo.